cibiyar dr bukar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyarmu ta yau tatsuniya ce akan muguwar kishiya na ɗaya akwai wani mutum da matansa biyu amarya da uwar gida, kowace da ‘yarta Ana nan ana nan sai amarya ta rasu, sai uwar gida ta sa wa ‘yar amarya karen tsana, koyaushe sai wulaƙanta ta take yi, ana nan sai sallah ta gabato, yarinyar ta ce, Tun da yau ne jaji bare bare in kwance na, in je kitso, da kishiyar uwar nan ta ji haka, sai ta dinga bin unguwa-unguwa tana cewa, Idan ‘yar kishiyarta ta zo kitso, kan raku yarda ku yi mata. Yarinya ta tashi ta tafi da ta shiga duk inda ta je sai a ƙi mata kitso. Haka ta yi ta tafiya har bayan gari sai ta ga wata bukka. Ta ce, Allah, ka sa in sami mai yi mani kitso a nan ko da ba ta iya ba. Da isarta sai ta ga wata mata kyakkyawa tana zaune, sai ta gaishe ta. Da matar ta amsa sai yarinyar ta ce, Na zo ne, ko zan samu a mini kitso. matar ta ce e amma fa ni mijina maciji ne yarinyar ta ce ba komai suka fara kitso sai matar ta ce in kin ji cin naka da ƙwari suna cizonki kar ki tashi yarinyar ta ce to matar ta sake cewa in kin ji mijina yana zuwa sai ki rera wannan waƙar da yake yi can sai ga mijinta maciji yana zuwa yana cewa daram daram gani zuwa gani zuwa daram daram gani zuwa gani zuwa sai ita ma yarinyar ta karbe waƙar har ya iso matar tana yi mata kitso manya-manya shi kuma macijin ya kama yi mata ƙananan kitso da ya gama sai ya ba ta kaya masu kyau ta yi godiya ta kama hanya ta tafi gida da kishiyar uwarta ta ga abin da ya faru sai kishi ya kama ta ta ce wa ‘yarta ta je ita ma a yi mata kitso uwar ta bi gari tana cewa in ‘yarta ta zo kitso kar su yi mata ‘yar ta tafi neman mai yi mata kitso duk inda ta je sai a ƙi mata har ta kai ga inda aka yi wa ‘yar uwarta. Da ta shiga bukkar sai ta tarar da matar, ta gaishe ta, ta ce ta zo ne a yi mata kitso sai matar ta ce to amma fa mijina maciji ne yarinyar kuwa sai ta ce 'Ca' yaya ga ki kyakkyawa da ke amma kuma mijinki maciji mai kitso ta ce in ina yi miki kitso kika ji cin naka da ƙwari suna cizonki karki tsalle yarinyar ta ce lallai aiko zan yi tsalle in yi ƙara kai har da kuka matar ta ce kuma idan kin ji mijina yana zuwa sai ki yi waƙar da yake yi yarinyar ta ce ke ni fa na zo ne ki min kitso kuma ki bani kaya kawai matar ta ce ni dai ba ruwana da duk abin da zai faru can sai ga mijin nan yana zuwa yana waƙa amma sai matarsa ce kawai take amsawa da ya zo sai ya bi ta kan yarinyar ita ta ɗauka zai yi mata kitso ne, amma sai ga shi ya fara haɗiye ta, sanda ya zo daidai ya tsunta sai ya tsinka su, ya aika wasu macizai su kai wa uwarta, da suka je sai suka wurga mata, sai ita kuma ta sake wurga masu, suka sake wurga mata, da ta duba sai ta ga ashe yatsun ‘yarta ne, daga nan ne fa sai ta fara kuka tana cizon yatsa tana da na sani wannan kenan yara yara bari mu ɗora da wannan tatsuniyar tatsuniyar ta ta gaba tatsuniya ce akan kurege da kura akwai wani kurege da ya ƙulla abokantaka da kura nan ananan nan sai wata rana kurege ya fita neman abinci amma ya rasa duk inda ya je nema sai ya rasa sai can ya tuna da gidan ƙawarsa kura wadda dama tana da wani babban zakara da take kiwo kurege ya rasa yadda zai tunkari kura sai can ya tuna wata dabara sai ya tsinki ‘ya'yan itace ya farfasa a jikinsa, idan ka gani sai ka zaci jini ne. Ya nufi gidan kura yana kuka, kura cikin tausayi ta tambayi kurege, Abokina, me ya same ka kake kuka, kuma ga jikinka duk jini, sai kurege ya ce, Ai, baki sani ba, wasu miyagun ɓarayi ne suka tare ni suka yi mini duka. A yanzu haka ban san ma inda zan sami abinci ba, kuma gashi ina jin yunwa. Kura ta ce, Share hawayenka ba komai. Sai kura ta kama katon zakaranta, ta yanka, ta gyara, ta gasa masa, ta kawo masa, kurege kuwa ya kama ci ya cinye shi duka, ko ƙashe bai bari ba. Kura kuma tana kallo yawu na zuba amma kuma ta haƙura. Da kurege ya cinye sai ya ce yanzu kam ya warke, sai ya fita farauta. Ya yi sa'a kuwa ya kamo damo, ya feɗe ya yi ganga da fatar, ya zo wajen kura, da kura ta gani sai ta ce, Abokina ina ka samu fatar nan, sai kurege ya ce, A yi gyatumata na doke, na feɗe fatarta. Da kura ta ji haka sai ta je ita ma, ta kama mahaifiyarta. ta doke ta ta feɗa fatar ta yi ganga da ita dama akwai wani bikin da za su je su ya kiɗa sun kama hanya suna cikin tafiya sai suka zo daidai wata rijiya sai kura ta tura kurege ciki ta tafi abinta wajen biki don ita kaɗai ta buga ganga tana cewa zukutulumuzulu jangi zukutul muzul sukwa jangi zukutul muzul sukwa jangi zukutul muzul sukwa jangi zukutul muzul sukwa jangi tana ta yin wannan waƙar ana ta watsa mata kuɗi tana kwashewa kwarige kuma da Allah ya taimake shi da wasu suka je jan ruwa suka jefa guga sai ya riƙe da suka jawo gugan sai suka ga kurege suka ce A'a, wannan kurege ne ko aljani? Kurege ce, Jama'a, kare ku ji tsoro, ni kurege ne, sai suka ciro shi, ya kama hanya ya je inda ake biki, yana zuwa sai ya fara kiɗa da waƙa. Kina cewa, Kurawa wuya ta cinye uwarta, kurawa wuya ta cinye uwarta, kurawa wuya ta cinye uwarta, kurawa wuya ta cinye uwarta sai aka fara liƙa masa kuɗi ana karɓa na kura ana bashi can bayan sun gama biki sai aka sa su a ɗaki aka rufe tsoro ya kama shi sai ya yi dabara ya da bango yadda zai iya fita ita kuma kura ta yi ta cin kayan daɗi can sai aka fara waƙa ana cewa Sanda-sanda akan kura da kurege, sanda-sanda akan kura da kurege, sanda-sanda akan kura da kurege. Da kura ta tambayi kurege abinda suke cewa, sai ya ce mata, wai shinkafa da wake da nama ne akan kurege da kura. Nan da nan bakin kura ya fara zub da yawu, can sai aka faɗa kansu da duka. sai kurege ya kutsa ta ƙofar da Yahuda, ya tsere, ya bar kura tana cin duka, ƙurungus kan kusu, yara-yara, da fatan ana ilmanta da waɗannan tatsuniyoyi, tatsuniyoyin da cibiyar Dr. Bakar Usman ta wallafa, a madadin ita cibiyar ni Aminu Jibiral Gwadabe ke cewa saduwan alkhairi. gata gata na unku